prvi hadis od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma prenosi se da je rekao rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve Islam je izgrađen na petero svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i svjedočenju da je Muhammed Allahov poslanik na obavljanju namaza davanju zekata hadžu i postu Ramazana tako glasi ovaj hadis u ovom rivajetu. Kaže Imam Buhari nakon poglavlja o objavi, a poglavlje objave je bilo kao uvod u njegov sahih. A prva knjiga koju je on pisao je poglavlje o imanu. Šta je to iman? U ranijim generacijama učenjaka do jedno 400. godine hijđarske riječ iman značila je vjerovanje Znači cjelokupno. Ono što mi danas nazivamo kao islamski predmet akaid ili akida poznato kod nas. Znači, riječ akida nije postojala. Riječ akida je nastala kasnije, u kasnijim generacijama učenjaci ranijih generacija, između ostalog i dok je Imam Buhari bio živ, nije poznavala tu riječ, jer nije postojala, nije spomenuta u Koranu i u Sunnetu, nego u Kur'anu i u sunnetu spomenuta riječ iman. I zato su raniji učenjaci poglavlja o vjerovanju nazivali knjige imana. E, a tu u iman spada vjerovanje i u islamske šarte, i u imanske šarte, i u ihsanske šarte, i sve drugo. Znači, kad kaže poglavlje iman u starim knjigama, kao što je ova ovdje, hoće da kaže, govorimo o svemu što je vezano za vjerovanje. Jel u redu? Neki učenjaci su to nazivali esunne. Bilo je jako rašireno da se to zove esunne. Poglavlje vjerovanja. I zato imamo recimo knjigu od e, učenjaka koja govori o akajdu, zove se sunne. Tako se zove poglavlje knjiga o sunnetu. A u stvari govori o vjerovanju. Same Budavod koji ima svoj sunen, njegovo poglavlje o vjerovanju nazvano je Kitabu sunne poglavlje o sunnetu, a u stvari govori o vjerovanju, a akajdu koju mi poznajemo danas. Drugi naziv koji su učenjaci koristili u ovo vrijeme kad je ovo pisano bilo je usulu din. Usulu din to je temelj vjeri. I treći naziv koji su koristili, koji je posebno preneseno od imama Ebu Hanife, Allah, to je El Fikul Dijelili su vjeru, poznavanje vjeri, poznavanje vjere, fik, nije imao značenje isto koje danas što ima, to je poznavanje propisa. Ne, nego bilo je, dijelili su fik na mali mali, a to je poznavanje propisa namaza, zekata, postahača. I u fiku lakvar, veliki, to je bilo poznavanje vjerovanja. Ovoga o čemu mi govorimo danas. I u tom kontekstu, pošto je kod učenjaka vjerovanje glavno i temeljno i principijelno, znači ono osnova vjere, Imam Buhari je otpočeo svoj sahih nakon uvodnog poglavlja sa imanom, odnosno poglavlja o vjerovanju. Zašto je otpočeo poglavlja o vjerovanju? Zato što učenjaci po konsenzusu vjerovanje smatraju osnovom i glavnicom vjere i velikim fikhom, kao što od Ebu Hanife prenesena knjiga Veliki fik, koja govori o akajdu. El fikul Dobro. Također, u ranijim generacijama bilo je poznato vjerovanje pod nazivom Ešerija, Kitabu Šerija, od imama koja govori upravo o vjerovanju. To su nazivi otprilike koji su bili poznati u prvo vrijeme, a u ovom današnjem vremenu sve te mesele, sva ta pitanja poznata su pod nazivom akaid, znači vjerovanje. Dobro. Šta je definicija imana? Naime, pa mi možemo, evo ja sam ovdje povadio neke osnovne stvari, osnovna pitanja koja su vezana za iman, koja ova, ovi hadisi, o kojima ovi hadisi govore. Prvo je definicija, drugo ruknovi, treće suština, četvrto povećanje i smanjenje, zatim uzroci povećanja imana, šta narušava iman, odnos grijeha imana, zatim vrste imana u odnosu na podrobnosti. To ima nekih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pitanja koja su najvažnije da se riješi kada je u pitanju iman. Pa šta je to iman? Iman u prevodu na naš jezik znači povjerovati u nešto. Znači kad bi htjeli prevesti riječ bukvalno, onda znači povjerovati u nešto ili nekoga. To je iman. A što se tiče šerijatske definicije, šta je to iman? Najpotpunija definicija je sljedeća. A to je vjerovanje poslaniku alaihi salatu wasalam u svemu što je donio od svoga gospodara. Od obavijesti i propisa. To je definicija imana. I to je takozvani iman muđmen. Sažiti iman. Znači vjerovan iman koji ovaj, nije podroban. A o tome ćemo govoriti kasnije. Što se tiče ruknova imana, njih ima šest. Temelje se na šest po konsenzusu uleme. Temelje se na šest E, stvari, to je vjerovanje u Allaha, u njegove meleke, u objave, u poslanike, u sudnji dan i vjerovanje u odredbu dobra i zla. To je pojašnjeno u hadisu Džibrila, selam koji smo radili ranije i spominjali. A ponovit će nam se i u ovom poglavlju. Što se tiče suštine imana, ovo je jako bitno. Ovdje postoji veliko razilaženje oko suštine imana. Većina učenjaka Ehlu smatra da suštinu imana čini troje. Vjerovanje srcem, izgovor jezikom i potvrda dijelima. Osim kod Hanefija. A sad ćemo to pojasniti. Postoje naime po tom pitanju tri mišljenja o suštini imana. Prvo mišljenje jeste da je to srce, zatim jezik, zatim dijelovi tijela. Znači, suština imana je po vjerovanju ehlu sunneta, većini, da iman počiva u, u, u srcu, zatim da se mora izgovoriti jezikom. Šta to znači jezikom? Ovdje se misli na šehadet. Izgovor šehadeta. Iz izgovora šehadeta po konsenzusu Leme izuzima se dijete koje odraste u muslimanskoj porodici. Znači ne mora, kad, recimo mora sad čovjek kad je punoljetan, obroju šehadat, izgovor šehadat. Jel mora? Ne mora. Zašto ne mora? Zato što je praksa poslanika za sedam jashaba bila takva. I zato imam u komentaru, imamo tahavi i tako dalje ostalog, Kažu po konsenzusu musliman se izuzima. Međutim, ne musliman koji želi da uđe u iman, došao mu iman u srce. I želi sad da uđe u islam. Da uđe u iman, kako hoće. Šta mora da uradi prvo? Da izgovori šehadet. Mora. Jel to u Eh, ovo od ovog dijela postoji konsenzus. Svi, pa čak i Hanefije kažu ovaj dio mora zaista. A e sad oko ovog dijela, a to je, to su dijela su djela. Razišli su se hane, učenjaci Hanefijskog mezeba i ostatka Ehlusunnita u činjenici. Da li, je, djela ulaze u suštinu imana? Mi govorimo o suštini imana. Razumijete? Ili su djela proizvod imana, ali ne ulazi u samu suštinu. Jel me razumijete? Znači šta znači suština nečega? Evo recimo uzmite malter. Malter se sastoji od pijeska, kreća, cementa, vode. Jel tako ili nije? Znači šta je suština maltera? Pijesak, kreč, ne znam, cement, voda. E tako ima, govorimo šta je suština imana, da li to srce, jezik i dijela ili je samo srce, jezika, jezika djela su proizvod. sad, po pitanju ovog razilaženja, opet učenjaci imaju dva stava. Jedni kažu ovo razilaženje je u principu teoretske prirode. Teoretsko. Šta to znači? Znači, to je više onako teološka rasprava koja nije vezana za dijela. Zašto? Zato što je ili rekli, dijela ulaze u suštinu, su proizvod, dijela moraju biti kod jednih i kod drugih. Razumijete mi to? Dijela moraju biti kod jednih i kod drugih, dok drugi kažu ne. Znači, nije teoretsko, nego to je baš praktično razilaženje koje ima svoje određene posljedice. Bilo kako bilo, to su dva mišljenja u okviru ehlu sunneta. Jel redu? Ima treće mišljenje koje zastupa sekta koja se zove murčije. Ko su murđije? Oni kažu, oni smatraju da ima samo srce jezik, a dijela niti su proizvod, niti suština imana. Dobro razumite. razumijete? I oni su naravno u nema govora. Onda ima čak toliki oni e, e, takozvani ekstremni murđije, oni čak kažu ne treba ni jezik, dovoljno je samo u srcu što vjeruješ duše, bitno je ostalo ništa. Znači oni su već sekta i izašli su iz okvira Ehlu ali u okviru sumta postoje postoji ta dva mišljenja. Vidjet ćemo kroz hadise, što je stav imama Buhari kao muštehida, da on zastupa ovo prvo mišljenje koje je stav većine, a to je da suština imana sadrži srce, jezik, djela. Kroz sve ove hadise i Imam Buhari sam u jednoj svom svoj izreci kaže, vidjet ćemo doći nam mjela, da je učio kod 70 a u nekim predajima je više, pa neki čak spominje i učenjaka koji su govorili da dijela ulaze u suštinu imana. I u redu. Znači šta je suština imana? Suština imana je da se ono nalazi u srcu, to vjerovanje, da se potvrdi jezikom, to jest izgovorom šehadeta i da se manifestira dijelima. Rekli smo da što se tiče dijela u okviru ta postoje dva mišljenja se, da li su ona u suštini imana ili su proizvod imana. Tako da rekli smo da ispravnije mišljenje po tom pitanju vidjet ćemo i kroz hadise da ovaj, su ona suština imana ulazi znači u sam iman. Što se tiče povećavanja i smanjenja imana, ono se gradi također na ovom razilaženju. Da li djela ulaze ili ne, pošto smo rekli da dijela ulaze, iman se smanjuje i povećava. I u to nema nikakve sumnje, o tome govori ajet ovaj, koji Malašanov kaže da kada se čitaju Allahovi ajeti u suri Al-Anfal, zadethum imanen. Ti ajeti im povećavaju iman. tu na kraju krajeva čovjek može i sam na sebi osjetiti da je nekad jačeg imana, nekad slabijeg i što se tiče uzroka koji povećavaju iman, ulema ih je, ima ih mnogo jako, ali ulema ih je sabrala u četiri generalna osnovna. Prvo je znanje. Znanje o vjeri, znanje o Allahovu poslaniku i vjeri povećava čovjekov iman. Što više saznaje, što više zna, čovjekov iman je veći. Drugo, rad dobrih dijela. Što više čovjek radi dobrih dijela, što više klanja namaza, što više posti, što više daje sadaku, što više pomaže drugima u nevoljama, njegov iman je jači. Treće, zikr u što spada učenje Korana prije svega. Zikr, znači spominjanje Allaha Đelešanu jezikom, u to spada učenje Korana, redovni zikrovi, a i zikrovi koji nisu ograničeni nikakvim brojem, ni vremenom, ni prostorom, takozvani opći zikr. Također, razmišljanje. Razmišljanje o vjeri, o vjerskim propisima, o tekstovima vjerskim naročito povećava čovjekov iman. Što se tiče rušenja imana, odnosno stvari koje narušavaju iman, tu postoji tri nekakva pravca. Postoje tri generalno danas mišljenja među muslimanima kada je u pitanju izlazak iz imana. Prvo je da svaki musliman koji uđe praktično ne može više biti nemusliman, ne može više izaći iz imana. To je naravno neispravno. Postoji drugo mišljenje, a to je drugi je stav, taj pravac, a to je izbacivanje ljudi iz kruga imana bez ikakvih pravila, bez ikakvih e, osnovnih temeljnih principa kada u pitanju imani kufr. Tako da sad sad lako im je za svakog reći nije više musliman, nevjernik je, izašao iz vjere, munafike, vakinaki i tako dalje. To je naravno zastranjivanje u drugom pravcu. I naravno srednji pravac je uvijek ispravan pravac, to je pravac Ahlusunneta, a to je da u iman se može ući, naravno, ali se iz njega može izaći, naravno, uz određena pravila, propise i uslove koji to podrazumijevaju. Jel me razumijete? Tako da i to smo riješili. Što se tiče odnosa imana i grijeha, to je također bila mesela koja je jako puno zauzimala prostora u tim raspravama. Pa jedni, kao, jedni su govorili ne može grijeh ne, šteti imanu nikako, to su ove murđije. Drugi su govorili grijeh šteti imanu apsolutno, znači to su ovi haridžije. Dok opet srednji put je pravi put, umjereni put, a to je da na osnovu tekstova Kur'ana i Hadisa mi kažemo grijeh šteti imanu, ali ga ne narušava potpuno. Što znači da je vjernik, odnosno grešnik, da je musliman, nije izašao iz vjere grijehom, ali je umanjio svoj iman, naštetio mu u onolikoj količini koliki je grijeh. bilo Znači to je srednji put. I imamo još posljednju meselu prije početka, to je iman muđmel i iman mufasal. Kako to da pojasnim? Imamo iman šta je to muđmel? Znači čovjek kaže ja u srcu vjerujem zaista da je Muhammed a.s. i ono što je on istina. I ja kažem, ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammeden abduhu wa rasul. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allah, svjedočim da je Muhammed a.s. Taj čovjek tada vjeruje općim imanom. On recimo ne zna i nije još saznao da postoji sirat čuprija. to tako bi? Znači tu podrobnost on ne zna. Samim tim i ne vjeruje u nju, ali on uopćenim svojim ulaskom i priznanjem u sve što je došlo od Mohameda potvrdio to. I ovaj dio imana, to je onaj iman koji su imali beduini, kojima se govori o suri i on je dovoljan i ispravan za čovjeka. pod jednim uslovom. Da kad bude saznavo ovaj ima mufasal. A mufasal to je ovaj podrobni. Podrobnosti da kad mu budu pojašnjeni da ih ne negira. A šta, umeđu vremena Šta? Pa nema veze, čovjek ako uradi neke stvari, on podliježe ako srednjem putu. Gledaju se pravila, propisi, možda uradi nešto što izvede iz u neznanju. Nije za, Pazite, opet stan Čovjek u vjeru ulazi isključivo svjesno i samovoljno. Jel' tako ili Također iz vjere se može izaći samo svjesno i samovoljno. Ne dakle, može se desiti da čovjek izađe iz vjere greškom, recimo, kaže nešto, ne radi nešto i nije više musliman. To se ne može desiti. Iz vjere se može izaći samo svjesno i samovoljno. Ako čovjek uradi neki postupak koji inače se svrstava tamo da izađe iz vjere, nije izašao iz vjere automatski. Ako nije to mislio, ako nije to želio, ako to nije svjesno uradio. Ha? Šta je dokaz za to? je da je Musa kada je došao i kada je vidio da obožavaju tele, bacio vrat ploče koje je Allah Žešanu napisao svojom rukom. Taj postupak je postupak kufra, da čovjek uzme Koran i onako Ali je Musa toliko bio lud, da je to radio nesvjesno. čovjek u hadisu muslimom sahih, koji Ibn mi najčešće spominje. Znači, kaže poslanik, poslanik sa da je prije nas živio čovjek koji je bio neznalica, ali je jako se bojio Allah Đoša. I on je ostavio svoju djeci oporuku, kada umrem, spalite me i moj pepeo razbacajte po rijeci. Jer ako me se Allah domogne, kaznit će me ko što nikog neće drugo kazniti. Kada je desilo se to, uradili su kako je naredio, Allah Đelešanu ga je proživio. I pitao ga zašto si to uradio, on je rekao iz straha od tebe. I Allah Đelešanu je rekao idi oprostio se. Kaže Ibn mi ovaj čovjek je izgovorio riječi kufra. rekavši ako me se Allah domogne, to je sumnja u Allahu u sve moći. Ali tako li? Ali on je to rekao nesvjesno, ne znajući. I straha od Allah I Allah mu je oprostio. To mi je stalno kao dokaz da čovjek iz vjere ne može izaći osim svjesno i samovoljno. A što se tiče dokaza za samovoljno, dokaz je od slučaja ashaba iz porodice Jasir, kojom je osubili majku mušici, pa su došli njega mučili, mučili, mučili da, da kaže riječi kojima negira poslanstvo Muhammeda. I on je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem plačući i govoreći nisam mogao izdržati Allahov poslaniče i onda je Allah objavio eto u kojima objavljuje da onaj ko kaže riječi kufra pod prisilom wa qalbuhu mutmainun bil iman, u srcu duboko vjeruje u iman da nema e, neće poslije sam nam je rekao, ako ponovo urade isto, ti uradi opet isto. Znači, samo svjesno i pod Zato nemojte imati neke vesvese ili opterećenja ili te ostale stvari. Uživajte u svojoj vjeri. U širini, u ljepoti vjere, jer zaista je to tako. I samo se računa ono što čovjek uradi svjesno ispod sa svoje volje mm u redu. E, kad smo <clears throat> napravili uvod u iman, da vidimo što nam govori ovaj hadis od Abdullaha ibn Omer Abdullah ibn Omer, sin Omera ibn Khattaba, on je učinio hijđu sa Omerom, radijallahu anhu, još kao dijete. Inače je poznata, dosta ljudi zna onu predaju, da je Omer izašao iz Mekke sa sabljom u ruci, rekao ko hoće da ga majka poželi i tako dalje. Međutim, interesantno je da je, ta predaja, sene te predaje najslabiji. Da je u principu izuzetno slaba predaja, a jedina vjerodostojna predaja o Omerovoj Hidži govori da je to uradio tajno. skriveno zajedno sa Abdullahom. Kada je bila bitka na Uhudu, to je četvrte godine po Hidži, poslanik sa selem nije htio primiti Abdullah ibn Omera u vojsku zato što je bio mali, iako je on to želio. Bio je prisutan u bitci na Hendeku, prilikom prisege i na svim drugim bitkama koje su bile uz poslanika sa Poznat je među ashabima po širokom znanju, po snažnoj vjeri i također po svojoj dobroti, a naročito se ističe i njegovo slijeđenje sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi Umro je 73. godine po hidri a u Buharijevom sahihu ima 270 hadisa od njega. Znači Imam Buhari je u svoj sahih uvrstio 270 hadisa koje je prenio Abdullah ibn Umar. Islam je izgrađen na petera. Ovdje kažu učenjaci poslanik sallallahu alaihi wasallam koristi se primjerom. Kakvim primjerom? Primjerom građevine. Uspoređuje nam islam sa građevinom i kaže islam je izgrađen na petera na pet osnovnih stupova. Koji su ti osnovni stupovi? Prvi je šehadet. Izgovor kelime i šehadeta. Drugi je obavljanje namaza. Treći je davanje zekata. Četvrti je hač, peti ramazan. Post mjeseca ramazana. Ovo mi zovemo kod nas je ovo poznato islamski šarti ili ruknovi islama to sve govori o tome da u principu ovdje kad se iman spomene posebno ulazi u njega islam. A kad se spomene posebno e, iman, a posebno islam, onda zajedno naime iman i islam tada različito znači. A ovo dobro, pazite, ovo je bitno da shvatite da biste mogli razumijevati ovakve knjige. Kad se spomene recimo ove stvari u islam. Kako sad mi da povežemo, ovdje govori o imanu, a govori nam o islamskim šartima. Kako ćemo to povezati? Znači, povežemo to tako što kažemo, kad govorimo samo o imanu, kažemo iman, u to ulazi sve što je islam. Pa i islamski šarti. I oni su dijelovi imana. A kad govorimo o islamu, ne spominjemo iman. Sad bismo ovdje mogli reći knjiga islama. Bilo bi to u redu. Jer kad se islam spominje sam posebno, podrazumijeva iman i imanske šarte. Pa kažemo, mi kažemo, sastavni dio islama je da vjerujemo u Allaha Iako je to imanski šart. Ali kad se spominje odvojeno, onda ulazi islam. Međutim, kad kažemo ovo je iman, kao što je Džebrail rekao, reci mi šta je islam? Pa on njemu naveo ovih pet stvari koje su vanj, vanjština, stvari koje radim. Reci mi šta je iman, pa mu je spomenuo vjerovanje ono što je u srcu i duši. To. Tad se pravi razlika. Ali kad se ovaj, spominje odvojeno, kao što je ovdje slučaj, onda sve što je di ulazi u islam, ulazi ovdje u iman. Tako to razumiju. Znači ovdje kitabul iman kao da kaže kitabul islam.